A e dini prefiksin e Austrisë? A e dini prefiksin e Austrisë? Ro sak khru, kho du kon na kha. Një moment, po e shikoj. Një moment, po e shikoj. Sai mai wang talot wela. Linja është gjithmonë e zënë. Duhet t'i bini në fillim zeros.